13934 fatvo. Savol: Erim menga faqat Ramazon oyida ochiladigan Ridvon eshigi haqida aytib berdi. Bilishimcha, bu eshik ochilganda Alloh u orqali boylik yog'dirar ekan. Ushbu so'zni aniqlashtirib, bu masalani yaxshiroq tushunishimiz uchun bizga yo'l yo'riq ko'rsata olasizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Birinchidan, Alloh musulmonlarga Ramazon oyi ro'zasini farz ayladi. va rozadorlarga ulkan ajr va'da qildi. Rozaning fazli ulug' bo'lgani uchun Alloh azza va jalla uning ajrini belgilab qo'ymadi, balki u zot subhanahu va taolo hadisi qudsida aytganidek, faqat roza bundan mustasno, chunki u men uchundir va uning mukofotini o'zim beraman dedi. Ramazon oyining fazilatlari ko'pdir. Jumladan, Alloh rozadorlar uchun tayyorlab qo'ygan rayyon eshigidir. Uning nomi muttafaqun alayh hadisda shunday kelgan. Sahl radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Jannatda bir eshik bor. U Rayyon deyiladi. Qiyomat kuni undan rozadorlar kirishadi. Ulardan boshqa hech kim undan kirmaydi. Yuqol ayna as-sa'imun فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد ro'zadorlar qani deyiladi. Shunda ular turishadi. Ulardan boshqa hech kim undan kirmaydi. Ular kirgach, jannat eshigi berkitiladi. Keyin undan hech kim kirmaydi dedilar. Sahih Buxoriy 1896-chi, Sahih Muslim 1152-hadis. Ro'zaning ajrini bayon qiluvchi hadislardan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man soma Ramazona imanan va ihtisaba, g'ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kim iymon bilan savob umidida Ramazon ro'zasini tutsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Sahih Buxoriy 38-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Qolallohu ta'ala: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به alloh taolo odam bolasining hamma amali o'zi uchun, faqat roza mustasno, chunki u men uchundir va uning mukofotini o'zim beraman dedi. Was-siyamu junnatun va idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus va la yaskhab. Roza qalqondir. Birortangiz roza tutgan kuni fahsh so'z aytmasin وباقي تغرق المسن فإذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم أجر برار تسوء بلان سوكش مخشي يوكي أرش مخشي بولسا من روزة درادا مندسا والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكي للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحة وإذا لقي ربه فرح بصومه Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, albatta rozadorning og'zidan kelgan hid Allohning nazarida mushkning bo'yidan yaxshiroqdir. Rozadorni xursand qiladigan ikki xursandchilik bor. Iftor qilganida xursand bo'ladi va Robbiga yo'liqqanida roza tutganiga xursand bo'ladi. Sahih Buxoriy 1904-hadis. Ikkinchidan, ma'lumki, jannatning ko'p eshiklari bor. Alloh taolo aytganidek, جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم U diyor abadiy turiladigan jannatlar bo'lib, ular u joylarga ota bobolari, juft halollari va zurriyotlaridan iborat bo'lgan solih bandalar bilan birga والملائكة يدخلون malaikatu من alayhim min kulli bab. So'ng ularning huzurlariga har eshikdan farishtalar kirurlar. Rad surasi 23-oyat. U zot subhanahu va taolo boshqa oyatda shunday deydi: "Vasiqal ladina robbahum rabbahum ilal jannati zumara" Parvardigorlardan qo'rqgan zotlar esa to'p-to'p holda jannatga haydaladilar. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. to qachon ular darvozalari ochilgan holdagi jannatga kelib yetganlarida va uning qo'riqchilari sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin. Xush keldingiz. Bas, unga mangu qolguvchi bo'lgan hollaringizga kiringiz deganlarida ular behad shodlanurlar. Zumar surasi 73-oyat. Sahih sunnatda jannat eshiklari 8 ta ekani kelgan. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون Jannatda 8 ta eshik bor. Ularning ichida rayon deb ataladigan eshik ham bor. Undan faqat rozadorlar kiradi dedilar. Sahih Buxoriy 3257-hadis. Uboda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Man shahida an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va anna Muhammadan abduhu va rasuluhu" Kim yolg'iz Allohdan o'zga haq iloh yo'q, uning sherigi yo'qdir. Muhammad uning bandasi va rasulidir. Va anna Isa Abdulloh va rasuluh va kalimatuhu alqoha ila Maryam va ruhum minhu val jannatu haqqun an naru haqqun. Adkhalahu Allohul jannata ala ma kana min al-amal. Iso Allohning bandasi, rasuli va Maryamga ilqo qilgan kalimasi hamda o'zidan bo'lgan ruhdir. Jannat haqq Doza ham haq deb guvohlik bersa, qilgan amalining nimaligiga qarab Alloh uni jannatga kiritadi dedilar. Sahih Buxoriy 3435-chi, Sahih Muslim 28-hadis. chi Allohning bu ummatga bo'lgan fazlidandirki, u subhanahu va taolo Ramazon oyida jannatning barcha eshiklarini ochadi, faqat bittasini emas. Kim jannatda Ridvon eshigi deb ataladigan eshik bor desa, bunga dalil keltirmog'i lozimdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Idza dakhala Ramazon futtihat abwabul janna va ghuliqat abwabu jahannam va sulsilatish shayatin." Ramazon kirganda jannat eshiklari ochiladi, jahannam eshiklari yopiladi va shaytonlar zanjirband qilinadi dedilar. Sahih Buxoriy 3277-Sahih chi Muslim 1079-hadis. chi Allohdan bizni naim jannatlariga kiruvchilardan qilishini so'raymiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga Allohning salatu salomlari bo'lsin. Vallohu a'lam.